anthropos leonta chrusun heuron. Deilos filargyros leonta chrusun heuron elegen. Uc oi datis genesomai en parusin. Ego ec mai ton frenon, cae ti pratein uc echo. Meris dei me fila tia, cae tes fuseos he deilia. Poi agartuche, e poios daimon e irgasato cruzun leonta hemen gar e me psuche prosta paronta he polemei agapa e men ton chruzon, dedo e ke de tu cruzu ten ergasian haptes thai men elaunei hot pothos apeches thai de hot tropos o tu ches didusas, cae me lambanestai thai sun o a thesauros he donen uc echon, o charis daimonos a charis genomene, ti un, poioe tropoe chreeso mai, epi poian elzo mechaneen, apemi tus oicetas deuro comison labein ofeilontas Tae pollu pleethei sum machiae, cago porro ezomai theates. Ho logos harmosdei prostina plusion me tolmonta prospsausae cae chresastai toe plutoe.